Gue, ta principiar, en esta grisa y trista de huevo, no más que tres parolas. Defendo ella ta un amigo y compañero de esta emisora. Salud, anarquía y marcha. Nunca fuera encendre estos mateixos carrés. Les classes populas contra les de rey, Les pedres ho recorden quan avui tarde a todos y todas. Güelle jueves 3 de noviembre y aquí principen las emisiones en directo de Radio Topo 101.8 de FM con el programa de Razón Aragones Fendorella. Remera que somos en directo y nos puedes trucar ao teléfono 976 29, 13 98 si nos quieres decir bella cosa. Ya sabes que Fendorella lo hacemos todos los jueves de 6 a 7 la tarde y te contactar con nosotros a o o teléfono que os ha tu compañero puedes hacerlo escribiendo a correo fendo.orella.gmail.com Revelamos también que tenemos un blog que lle fendorella.wordpress.com y que más a radio estrena un nuevo blog también que lle radiotopo.noblezabaturra.org. Hoy tenemos, entre otras cosetas, un comunicado respectivo a ETA do colectivo antimilitarista MOC. También nos charlaremos la cumbre de Gabin en, Niza. También sobre un noviembre antifascista que se sigue celebrando estos días. También charlaremos de la campaña españolista que ha parado con Concello de Isella y también eh, un comunicado de Mugitu, Movimiento Antitap, que el otro día, pues bueno, ya sabéis que le fació una enrestida pro minera a la presidenta de Navarra y le convidó a de tres Pasteles. Ina También os leeremos un texto sacado de Redol sobre una investigación que han feito en la Universidad de Zaragoza. y pro que charlaremos de la emisión especial en aragonés que desembolicaremos aquí en Radio Topo este venía el sábado 5 de noviembre de 10 a 10 de Danoy y también un curso en Noticias de Luenga, un curso que se va a hacer en, en Balbastro de Luenga Aragonesa. Principiando con luengas como otros de ciba, la Asociación Cultural Navata ha organizado un nuevo curso de aragonés. La presentación tendrá lugar maitín viernes 4 de noviembre a las 8 en la aula 3 de o Centro Cívico Manuel Azaña de Monzón. El curso principiará o lunes venien o 7 de noviembre. La inscripción han de realizarse en el Patronato Municipal de Cultura o en la aula 13 de, mm, o Centro Cívico de lunes a viernes de 7 a 21. Así no es que si sos de la regalada de Balbastro Monzón y queréis aprender aragonés, pues tened una anchaquía. Trucar a un nuevo 400 700 y te os informarán más. Humberto, ¿qué fas? Aquí, tengo mi 80. Pues fue tener más, porque el sábado 5 de noviembre fue una misión especial en la radio, de tono aragonés. ¿Y? Pues que llegue de estrella estrella. Yo en el mercado tan los señores de casa mía en todo el día. Sí, ya lo fan. Pues en Bastar, a Bagol, en Radio Topo, en de FM. Pues espero que negas mercado pro, porque me voy a chentarte a casa tuya y no te enfaigas que irás cuitando Radio Topo por el camino con la MP3. frankly O Concello de Sella dos Caballés quiere fomentar a Egeanidad a través de dos ríos con vecinos residentes de la localidad, porque, según o Concello, él son los millóns achens publicitarios de una localidad. Dende o Concello han quisto resaltar que esta propuesta lle un gran proyecto común que solamente tendrá éxito a largo plazo si lo sienten como suyo o Concello los os vecins y si todos triballamos a Isena tan pentalo. El objetivo, según el equipe de gobierno, lle asentar y fomentar a egeanidad como una traza de estar, un esmofeito de respeto a la historia, ao patrimonio cultural y artístico a las tradiciones locales y de a las mismas. Curiosamente, y saltándose la aragonesidad, esta egeanidad o Concello la fa surtir de defensa das valores de nuestra Constitución y e del patriotismo que surte la mesma y e da consciencia que ser ese, y es ser españoles y europeus con todas las consecuencias. Siempre según o Concello de Sella, gobernado por Javier Lambán, do PSOE, la autoestima colectiva y el compromiso leal con el municipio y la nación a la cual a y a las, chines que, la habitan y un elemento que, entre otras avantallas, opera sobre o desembolique social y económico como un revulsivo formidable. pues ya tenéis aquí una nueva muestra de esta enrestida españolista pues desde las instituciones de, un mismo país que lleva una cosa pues penible. Impuesta esta decisión de ETA queremos más ceses de actividad armadas. Declaración de la Asamblea General de Alternativa Antimilitarista MOC. Impuesta el anuncio de ETA, en lo que señala o cese definitivo de su actividad armada, alternativa antimilitarista MOC quiere hacer públicas una serie de reflexiones que esperan puedan estar de interés de cara a avanzar en la desmilitarización social. En primer puesto, queremos dejar clara nuestra satisfacción y goyo bando una decisión que mete fin a una de las expresiones armadas de un largo conflicto en el que han estado asesinadas centenas de personas, principalmente por parte de ETA y también por parte de los aparatos armados del Estado. Este largo conflicto armado nació mientras una dictadura militar ha dejado impuestos de sí atentados mortales, secuestros, amenazas, así como diferentes vulneraciones de derechos humanos, torturas, dispersión carcelaria, zarra de medios de comunicación, ilegalización de fuerzas políticas, que han afectado no nomás a las víctimas directas, sino que también a su entorno familiar y social. En más de una ocasión baixou Macabra lo chica dos males colaterales. De impuesto cese de actividad de ETA, esperamos que también el Gobierno asuma bella cosa que habría de haber feito ya fa, ya fa tiempo. Con respecto a los delitos individuales y colectivos de todas las personas involucradas de una u otra traza en el conflicto. 2. En consecuencia, esperamos que a fin de esta confrontación armada contribuiga no nomás a meter fin a esas vulneracións, sino que también a crear un clima social más propicio a nuevas iniciativas de trabajo y luita para a transformación social a través la movilización social, autogestión, la acción directa no violenta y la desobediencia civil. Esto lleva a cosa que cal más que no nunca bando progresivo retalle de derechos laborales y sociales que somos sufriendo al amparo de una crisis económica que no llegue que un fruto la dinámica capitalista dos zagues decenios una dinámica que hai acompañada, asinas mesmo, un retella de libertad políticas y e una apoyada de militarización. no nomás dentro del Estado español, desorbitado gasto militar, aumento de población carcelaria, legalización de inmigrantes, represión policial sobre las movilizaciones sociales, sino que también de fuera, un clima de guerra, global en diferentes puntos del planeta, Irak, Afganistán, Somalia, Libia... 3. Asinas, pois, pues, queremos emplazar al conjunto de cuerpos armados que hoy en día actúan en el Estado español y a suyos responsables políticos anunciar o cese de camino de sus acciones armadas, como un primer trango entre la desmilitarización social y e la desaparición dos exércitos. ese sentido, creemos que son medidas urgentes o cese de toda intervención armada en el exterior, como la recién guerra de Libia o de Afganistán, o desmantelamiento de unos dispositivos de control de mugas que han causado la muerte de millas de personas, en prevar de entrar en el Estado español, la suspensión de exportación de armamento, así como respecto de los delitos de todas las personas presas y detenidas en garcholas, comisarías, centros de internamiento de extranjeros y centros de menos. En conclusión, a nuestra apuesta por la desobediencia civil y a, no, violencia como herramienta de lucha social, queremos expresar nuestro orgullo por la desactivación de un conflicto armado, desactivación que, más ni menos, habría sido seguida por un progresivo desarme de datos cuerpos armados no deixen de, provocar muerte y dolor, de vez que se mantienen como de un sistema injusto a la en la pobreza la mayor parte de las personas que habitamos el planeta. Alternativa antimilitarista MOC. Y, y como podéis pillar, pues bueno, no... Y hay más terroristas, ¿no? Los estados son terroristas también y también pues que al denunciarlo. comunicado de Mugitu. O Gobierno de Navarra ha calificado como delito de atentado a la autoridad la acción dos tartazos tab aventados contra Yolanda Barcina. Esta calificación de atentado lleva única traza de fer laudo caso entre tribunales españoles. Dende una vista de delito internacional público, se vulnera o principio de hecho natural predeterminado por la ley y se permite que los delitos calificados como atentado a la autoridad, feitos por españoles, entre cometas, a personas españolas y fuera del territorio estatal sin que haya habido diligencias judiciales en el país en que se han feito sigan competencia de la Audiencia Nacional. Que este caso vaya a estar instruido por la Audiencia Nacional mete de manifiesto una vegada más o excepcional de este tribunal inexistente las organizaciones judiciales dos países de nuestro entorno y hereudo Tribunal de Orden Público Franquista. Entendemos que la acción Dos Tartazos se ha calificado como atentado a la autoridad como única traza de que siga competencia de un tribunal español. Desde el movimiento de desobediencia autap Mugitu queremos denunciar el ánimo plateramente criminalizador del gobierno de Navarra que ha calificado de esta traza un acto cómico de protesta feito sin ningún ánimo de fermal y que en Francia no supuso ni siquiera una detención. En dependencias de la Policía Foral, a los tres detenidos se les obligó a dar muestras de ADN como condición indispensable para quedar en libertad no estando esta prueba obligatoria. van de la amenaza de continuar detenidos y de incurrir en un delito de desobediencia, dos de ellos y accedieron o viernes pasado de nois y el tercero los sábado de mediodías. Queremos denunciar esta coacción a los detenidos ya que facilitasen o suyo ADN, metiendo eficacio que esta prueba corresponde a la averiguación de un delito y ni menos en este caso no tenía en sentido, ya que la acción estuvo pública y los detenidos se endrezaban a hacer una rueda de prensa también pública. O zagardos detenidos me son libertad que ha pasado 22 horas en los calabozos, ha denunciado trato recibió... ya que se le ha privado de dormir mientras ...hasta más que solicitó terne que terne que amortasen la luz, a Policía Foral se negó, aduciendo que a cámara de seguridad suposadamente eh, colocada para empachar autolesiones... no podría grabar los movimientos del detenido. Así mismo se le negó una segunda manta. Por todo esto consideramos que tres de nuestros compañeros han estado víctimas de un secuestro feito por la Policía Foral bajo órdenes de Yolanda Barcina, que además de considerar la acción como un NCT muy dulce a ofrendo CTP, Comunidad de Treballo dos Pirineus, ha encaixado mica bien o la minero da nuestra propuesta. Tanto y asinas que con la acusación feita pende sobre estas personas posibles penas de garchola en un tribunal de excepción. Animamos a continuar mostrando a nuestra oposición a OTAP... fendo acciones de desobediencia, mugitu movimendua. No sé si vosotros habéis visto los vídeos, yo sí que lo veía y a mí me fa gracia que Chunto junto Yolanda Barcina, que es la que se mincha la tarta, ¿no? Pues las, tartas. <laughs> Las, tres tartas, pues ya la nuestra aquí está presidenta, y Luisa Fernanda Rudí, a, dos personas, y que lo que falle me quedase es lucernada y fullís, la leva cuento con guardaespaldas, pero cosa de defender a la suya, bueno, compañera de partido, ahora ya no, que ahora que creo unos lazos, unos vínculos entre UPN y PP, pero bueno, Puede bastar una buena receptora también de, unos buenos tartazos, Luisa Fernanda. Sí, o pues quisiera que se sienta la minera, pues quién sabe. <laughs> una persona que, que esfiende ¿no? a una persona que tiene suyo gobierno como Humberto Vadillo, impuestos de todo lo que, ha dicho, tocan a, la cultura. Bueno, que le fallaba un prego. Pues sí. Estamos aquí en 101.8 FM en Radio Topo y ahora tuvimos a Cerrado G20 y eh, una noticia sacada de quitada la info pues, bueno, en Niza tienen un corresponsal que es J.U. Tasti La política del presidente Sarkozy deja pocas dudas sobre lo suyo respecto a los derechos y libertad La policía francesa se aplicado duramente y con gran desprecio contra los ciudadanos mientras la manifestación que ha discurrido por las carreras de Niza ha estado un granizo de desprecio entre los ciudadanos y ciudadanas que se manifestaban ayer en martes por las carreras de Niza en protesta contra la cumbre do, G20, y principio ocho en Cannes, que tenía como fin demandar a fin de la especulación financiera. A más de 10.000 personas venidas de toda Europa y también de Latinoamérica y Estados Unidos. Han recorrido mientras dos horas las carreras de Niza, porteando pancartas con consignas como «Aturemos a la dictadura de las finanzas», «Grabemos a las finanzas de un mundo mejor», «Sí a la vida, no a la bolsa» y «No al acuerdo de libre comercio, sí al impuesto a las transacciones financieras» o clima alegre y distendido nos alteró en garra momento, a pesar del enorme despliegue policial que acompañaba la manifestación, que ya se podía ver antes mismo de plegar a esta ciudad la Riviera Francesa. Una ciudad presa por la policía, con carreras talladas y comandos policiales metralleta en man, Además, es los CRS, las compañías republicanas de seguridad temidas compañías policiales que a su actuación son conocidas por los pocos miramientos con los que tractan los manifestantes o los detenidos. Los choves navarros han puesto a Gronxiase en primera persona diste despreciable trato, sin por motivo y como medida disuasoria los demás participantes de la manifestación, estos dos jóvenes han estado detenidos, llevados de que una furgoneta policial, espullados y cacheados de traza violenta y, Cuál ha estado el motivo no se sabe, pues impuesto este vergonzoso cacheo, han estado mesos en libertad, un claro caso de intimidación y violencia policial. Una demostración más de la política represiva del señor Sarkozy mientras los helicópteros de la policía sobrevolaban a tranquila marcha, que en todo momento ha contado con cuellas de animación que con las suyas pantomimas han centrado unos bancos a suyas enrastidas los paradisos fiscales. Esta manifestación ha estado a primer de una serie de actos de protesta que celebrarán sus organizaciones activistas, convocados en paralelo a la seisena cumbre de g que se desembolicará en Cannes los jueves y viernes. Mientras esta cumbre, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de 20 países, los más ricos del mundo, los dirigentes tratarán de forchar un plan que permita reactivar el crecimiento económico, daos sus claros señales de desaceleración que son a las economías más avanzadas, como Estados Unidos, Japón o Europa. Unas medidas que han estado denunciadas mientras se marcha, en la que se pudieron be numerosas chambretas que mostraban más a favor de instalar a tasa Robin das Selvas, en alusión a la llamada tasa Tobin, las transacciones financieras. ella, 101.8, Radio Topo. somos en noviembre y ya como todos noviembres principia un noviembre antifascista. Este pasado lunes ya se fació un socalce vecinal aquí en Obico da Madalena en que nos arroclemos bellas 100 personas tafenos pues, unas bebidas, unos pinchos vegetarians, a escuchar la poesía de Daniela Rabanaque, poemas para ganar la calle, y bailar, la chen que lleve más de bailar, pues con la música que era punchando DJ Bob, pues que metió una música pues pro animada, Continuo paso a leyetos o comunicado que presenta este Noviembre Antifascista 2011 Saquemos a mascaruta ao faixismo de web. A zaguer gran creixida do faixismo se produciu no preto da Gran Depresión, por iso non lle casualidade que a extrema dreita creixca agora, a crisi lle clau. Os abusos do capitalismo son máis que platés, l'Estau retalla en servicios sociais, en xornals e endureis as súas políticas de inmigración. Con este tempero, a ultradereita nos fa creer que amaga o suyos bates y encorre una imagen de respetabilidad democrática. Estallé a suya baza, camuflar de zaga de truquetas, traches, partidos políticos, puestos de poder y fuerzas de seguridad del Estado que meten en peligro que se produzca un rápido y inesperado crecimiento de las formaciones fascistas. No tenemos guerra duda de que este crecimiento también provocará un fortalecimiento de suyas armas de carrera, peóns un suyo servicio, trabajando a instaurar o miedo a través de la violencia entre as sectores más indefensas esta sociedad. Por cuarteno año, continuo tornamos a organizar un noviembre antifascista, unas jornadas con, con las que miramos de analizar y e desembolicar el actual discurso racista y e fascista, a crisis de extrema derecha y e la nueva estrategia nazi de hacer servir los partidos políticos, de plegar en no poder, Los vínculos entre faixismo, crisis, racismo, masclismo y capitalismo estarán expuestos y debatidos en esferensa actividad, mientras todo mes, unas jornadas que contarán con actos lúdicos, culturales, de debate y de denuncia. Unas jornadas para disfrutar, para aprender y para compartir una delera de lucha conjunta. Sacar a mascaruta o faixismo de Hue. Bien plegados y bien plegadas, tu cuarteno noviembre antifascista. decir, que estas jornadas son organizadas por la coordinadora Antifascista de Zaragoza y el Bloque Independentista de Cuchas. Y como ya te os he dicho, pues o pasado martes a la una en la carrera mayor se desembolicó un socalce vecinal y presentación del noviembre antifascista 2011, aunque se me ha olvidado decirlo antes, se fació un mural en ese mismo puesto con el lema Saquemos a mascaruta o fascismo de Hue este sábado 5 a las 7 de la tarde en el local de CNT en Huesca, en la carrera Felipe Coscoya 3, local 3 en Huesca, tendremos una charrada crisis Creixida de Extremadrita, no pasarán, encara que le ven traches y vaigan de verdes. Eh, la charrada la fera Unidad contra el fascismo y el racismo, Ecologistas en Acción, Aqueras Montañas, CNT Huesca y Noviembre Antifascista. O domingo 6 a las 10 horas y a las 16 horas en la plaza Concello de Bielsa, ruta histórica por la Bolsa de Bielsa a las 10 horas. Cursa Calentivo de Pineta con explicación sobre memoria histórica. Duración Alto Baiso, 3 horas. Y a las 16 horas visita Menada Tomusello de la Bolsa de Bielsa. O viernes 11 a las 8 da tarde en la carrera mayor 56 en Zaragoza viajará un pasadillas antifascista con olema Saquemos a mascaruta o fascismo de hue. O día venido, sábado 12 a las 7 horas en la sala de conferencias Docea y de Andorra, Teruel, en la avenida de Teruel número 26, charrada Crisis y Crisida de extrema derecha, desmontando fascismo en las cuencas mineras, con Andorra antifascista, Bloque Independentista de Cuchas y la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. O domingo 13 a las 6 la tarde en la Vía Láctea, en la carrera Dr. Palomar 25, Zaragoza, tendremos a proyección documental Estimos Mulles de Presos, de Babat y de Irene Babat. 8 17 a la mellatas 8, 19.30 horas, en el Centro Cívico Cultural de Sella, Paseo do Muro 2224, presentación del libro Reflexiones de un comunista por la libertad eh, por la libertad de la tierra y el trabajo, con el autor suyo eh, Miguel Galindo, con participación de la Asociación por la Memoria Histórica Charata y presentación de la Coordinadora Antifascista de Sella o viernes 18 a la Mella Talas 8 da tarde en la Plaza Diego Velázquez, junto al Parque Pignatelli, en Zaragoza, manifestación antifascista. Veis o lema, lo claman democracia y no lo es. Viernes 25, a la Mella Talas las en la Vía Láctea, carrera Doctor Palomar 25, antifa contra la violencia de Chenero, presentación la guía contra la violencia masclista da Clau Roya sábado 26 a las 6 de la tarde en la Pantera Rosa la carrera San Vicente Paul 28 Zaragoza charrada Estrategias de luitas unitarias contra el fascismo y el racismo y presentación del informe Controles, de Identidad Racistas en Madrid 2010-11 a cargo de las Brigadas vecinales de Observación de derechos Humanos Cusirando los Cusirados Presentación de la plataforma Unidad contra el Fascismo y el Racismo y también es sábado 26 a las 20.30 horas en la Asociación de Vecinos Arrebato, Carrera Palafos 28, Zaragoza, Ama la música y odia al fascismo. Actuación de Rojo, Rojo Cancionero desde Madrid y audición o sábado 26 y o domingo 27 de 10 a 2 do Maitín en la Pantera Rosa en la carrera San Vicente Paul 28 en Zaragoza primera y segunda parte do taller ta, ta incorporase a las brigadas vecinales de, observa de huellada o de observación dos dereitos humanos vigilando aos vigilantes colabora red rede, rete de refirme sin papeles de Zaragoza y te asistir ao taller y a chamenista inscribirse enviando un email a redfronteras arroba redfronteras ya veis que este mes de noviembre lo tenemos a rebutir de actividad. así Asinas que, como cuento que en otros no acordaré de todas, en Arainfo, por ejemplo, arainfo.org tenéis todas estas actividades, igual como en la página de o blog independentista de Cuchas y la coordinadora antifascista de Zaragoza. O venía sábado 5 de noviembre en Chega Tuya Radio y sintoniza o 101.8 da FM. Porque en Radio Topo hacemos una misión especial, de estrella a estrella en aragonés. Y antes que no rematar o programa, que los remeratos a as convocatorias hasta que sabáis que podéis ver este cabo de semana más de sentirnos o sábado. Bueno, está es comencipiar, eh, quedan no más libres que hasta que plazas tu curso de aragonés que imparte la Asociación Cultural Otrango, o curso se fa en a Casa de Juventud Universidad, os viernes de 7 a 9 y ye de Valdés. Para más información podéis escribir a Otrango@gmail.com más o sábado, a charrada que ya todos hemos comentado antes de noviembre antifascista, crisis y empente la extrema dreita no pasarán en cara que porten traches y vayan de verde, que lleno local de CNT de Huesca a las 7. También o sábado llevo mercadillo agroecológico y o domingo y el asambleado 15M la Plaza do Pilar. más también remeratos que o remata eh, o plazo de, de presentación dos treballos que se presenten tal Arnal o, <laughs> premio Arnal Cabero. Y pro que sí, este sábado por fin a la fin plega o 5 de noviembre una emisión de Estrella Estela en Aragones que íbamos a hacer aquí en Radio Topo en 101.8 da FM. La emisión de este programa surte a raíz con anchaquia de que ese día se, celebra a Jornada Internacional por las Lenguas Minorizadas y así es que bueno pues diferentes personas del mundo del Aragones pues han creído que ya era menester pues parar una tornada así y esparcir el aragonés mientras todo lo diga en, esta radio Sí, sí, y será pues de 10 a 22, Alto Baixo, y habrá pues programas de Radio Topo y también pues cursos de aragonés y asinas, asinas, mientras todo lo diga. Tendremos también programas de Atra Radios Libres de aquí de Zaragoza, que por desgracia ya no se fan en aragonés, pero bueno, hemos puesto convidalos y una mica engañalos, no? que fesen un, se chuntasen con nosotros en, con, con a libre y pues eso, ir juntos eh, en, defensa del aragonés. Y no solo programas que de normal se han feito en aragonés o que se, encara se van en aragonés, sino también programas de esta radio como Fillos de la Angunia, que será un programa especial, Rueda Libre o la Enredadera. ...los en cara no, no son publicados habré de esperatos de Maitín. Maitín en la página de la radio y cuento que pues por más los puestos aunque vos han publicado estas cosas de internet tendré la parrilla de la programación de, este sábado. Y bueno, pues eso, que animatos a que escuite eh, los programas, que participe también trucando y escribiendo eh, a los correos y bueno, participando en las actividades que se enfaigan. Además, pues uno también lo podré escuchar por streaming, si no me equivoco. Sí, desde la propia página de, Radio Topo, la nueva página de Radio Topo, que encara en prepas, pero bueno, pues eh, se meterá el, enlace desde que se podrá escuchar por streaming. Y era, si no me equivoco, radiotopo.noblezabaturra.org. Sí, así Desde ti pues nos podréis escuchar y pues eso. Y si no, como siempre, no 101.8 de FM. También remeratos que tenemos un email que es fendoorella.com donde aunque podéis enviarnos cosas para que le <laughs> digamos o podéis meteros en contacto con nosotros en directo por email. Pues bueno, tenéis una, cita ineludible con la Aragonés, con las radios libres, con el mundo de Radio Topo, de Fendoorella y de todos los programas que han quiso participar este sábado de 10 a 10, 5 de noviembre de 2011, aquí en la 101.8 FM. De 10 a 10 y de estrella a estrella. Pero que sí. aquí a misión de web de ella, eh, aquí en Radio Topo en el 101.8 FM. Remerad que pues bueno, este sábado de 10 a 22 horas tendremos una misión especial en Aragones. Pues sí, nos escuchamos ocho veces venían y creo que sí este sábado. Tenemos un blog que es defendorella.wordpress.com, aunque puede decir leyendo noticias que y puyamos de, entre esa semana y ya pues antes de rematar tordizamos con una canta que os gozamos traducir cada día, en este caso ye oreca de Berry luego de despertarme y no quiero abrir a ringlera de puertas que dicen que me salvarán. Me vale con las finestras. ninguno nos espera en esta carrera rebutir de Chen. Aproveito a luz que, eh, aproveitando a luz escrito un sueño en la piel de este pueblo canso, a si dura, que ya sabes que aquí nos borran la memoria. Y es triste tener que celebrarlo todo, a yeto por conseguir, equilibrio no fa honra quan yesen usulero El equilibrio no fa honra quan fa muito que es caito. Nos hemos creído nuestras propias mentiras, cansos de mentiras dotri. Diz que amenistamos un mainate aquel que quiere estar mainate. Y es triste tener que celebrarlo todo, encara ye tot por conseguir. El equilibrio no fa honra quan yesen usulero El equilibrio no fa honra quan fa muito que yes